Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Hindistonlik yozuvchi Safiyur Rahman Muborakporining Payg'ambar alayhisalomning tarjimali she'rim buloqni o'qishni davomlashtiramiz. Qonliq to'qinish. Hijratdan keyin Qurayshlarning musulmonlarga qarshi ig'vogarchilik urushi qo'zg'aganligi va munofiq Abdulloh ibn Ubay bilan jo'shirin aloqalashganligi. Алдыңғы баблады біз Мәкке мүшриклерінің мұсылманларға саған зұлымларыны va vahshiyona qilmishlarni bo'libmi hijrat mazgilida musulmonlarga qilmagan askiliklar qilmaganligini qayd qilib o'tgan edik lekin ular bunoliq bilanla asoshini yig'ib tajovuzchilik harakatlarini to'xtatmasdan balki texi musulmonlar ularning boshqurish doirasidan chiqib ketganligiga va o'zdiri uchun madinada bexatar va tinch makon tepib olganligiga chidamay ketdi shunga ular abdulloh ibn ubay va uning mushrik tayanchilariga xat yezib ochiqdan ochiq mundoq dedi sizlar bizning hiliqi odimimizga o'rin beribsizlar alloh bilan qasam qilamizki sizlar uni o'zinglar xohlab bartaraf qilyotmasanglar yoki yurtinglardan qo'g'lab chiqarmasanglar biz umumiyizlik qo'zg'olib chiqib erlaringlarni o'ltirimiz ayollaringlarni xotin qilamiz bu xatning yetib kelishi bilan abdulloh ibn ubay makkalik qadinaslarning farmonini ijro qilmoqchi bo'ldi chunki u Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın boğusu padişah taxtını tatıb aldı deyə qarab, onunğa miram saxlab yürətdi. Abdurrahman ibn Kəb rəziyallahu anhu mündəq deydi. Bu xət Abdullah ibn Übey və onun butpərəst səbdaşlarının qoluğu tegib idi. Ola toplanıb Rasulullah sallallahu alayhi və sallamğa qarşı uruş qozğamaqçı bolışdı. Rasulullah sallallahu alayhi və sallam bunu anlab dərhal ular bilan uçraşdı və ulağa Qurayishlarning dabdaba hayvisi sizlarni cho'chitib yutibdi. ular sizlarga hozir o'z qo'linglar bilan o'zinglarga sanmoqchi bo'lgan ziyondan cho'ng ziyon solinmaydi sizlar hozir o'z pushtinglar va o'z qavm qarindoshlaringlar bilan urushmoqchi bo'lyapsizlar dedi ular rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bu gapini anglab astog'ini tarab ketishdi abdulloh ibn ubay odamlarning kun sayin hidoyat tepib musulmonlar sepiga qo'shilib ketayotganligini ko'rib payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan urush niyatidan yongan bo'lsimi lekin uning yuragi yanali qurayishlarning yuragi bilan tang so'qiyotadi shunga u fursat topsila musulmonlar bilan mushriklar o'ttirisiga sovuqchilik silib vaqa paydo qilishga urinadi u bu xil buzg'unchilik harakatlarida yahudilarni o'z biqiniga qisib olgan edi lekin payg'ambar alayhissalotu vassalamning dono tadbirlari ularning yomonlik o'tlariga sovuq suv sepib qaynagan qazonlarni to'xtatib qo'yayotadi musulmonlarni baytullohni tavob qilishdan cheklash e'loni mushu voqeadan ozgina vaqt keyin said ibn moaz roziyallohu anhu umr qilish uchun makkaga bordi va makkada muayya ibn halabning uyiga tushib uningga xilvat bir vaqtni tanlab qarab tursang man kabini tavob qilib olgan bo'lsam dedi shung u saidni kashga yaqin bir vaqtda haramga ep chiqdi lekin bo'ridan qutulib yo'lvozga tutildi degandek ular abu jaylga uchrab qoldi abu jayl umayyadan ey abu Safvan, yeningdagi kim bu deb so'rgan edi umayya bu said yasriblik do'stim dedi bu chaqda abu jayl saidga ajaba san makkada xotirjam aylinib yursan a holbuki senlar dinni qashqullarni oranglarga ilishding teqa ularga yordam bermoqchi va ularni qo'llab quvvatlamoqchi آگاک بولش از برای خدا نواد سن حاضر ابو سفان بلن بل بومغان بوسان هرگز ساق سلامت قایتان مایتان دید سید بنونغا جوابن اونلیکته اولاب هی من مو ایسینگی سیب قویای کی اگر سن منیم بو اشتن توسدغان بوسان قسم قلمن کی من سنین بنوندن مو اجلlik و ان مهم نرسانی مدینedin o'tib shamg'a boradigan tijorat yo'lini to'siman dedi Qurayishlarning muhojirlarga yana tahdid selish. Shuningdan keyin Quraysh taraf musulmonlarga yana xat yozib, sizlar Yasribga kelib oldik deb mag'rurlanmanglar. Biz yaqinda shu tarafga qo'shin tortib berib, sizlarni yo'qitamiz va uy aram bog' varaldiringlarni ko'ydirib kul qilib etamiz, dedi. Bularning hammasi quruq ayva va yoki popoz emas edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam albatta Qurayshlarning to'xtamay suiqasd bilan va niyetini yomon qilayotganligini tuyib turadi shunga u nachchilagan kechalarni bedor o'tkazdi va muhofizat ostida tong otqizdi imom muslim rahimulloh sahil muslimda oysha roziyallohu anhodan naql qilgan bir hadisda mundoq deyiladi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam madinaga kelgan dastlabki kechalarni uxlamay bedor o'tkazgan edi u koshki sahobalardan solih yaxshi bir kishi meni bugun kecha muhofizat qilgan bo'lsa dedi. Oyisha raziyallohu anha mundoq deydi. Biz shu gaplarni qilishib o'ltiratdik. Sirt qoral yaroqning ovozi anglandi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kim bu degan edi. Sirtdan Said ibn Abu Waqqas degan ovoz anglandi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uningga "Nima deb kelding?" dedi. Said raziyallohu anhu: "Ey Rasululloh, sendan ansirab dilim g'ash bo'ldi." shunga bugun seni muhofizat qilay deb keldim dedi rasululloh sollallohu alayhi vasallam uningga xayrlik bilan duo qildi va shundala oromida uxladi bu xil ва va qo'g'dash ayrim kechalarga xos bo'lmasdan balki xeyli zamon davomlashgan edi oysha roziyallohu anhadan naql qilingan yana bir hadisda mundoq Пайғамбар payg'ambar alayhissalotu vassalam kechalari davomli qo'g'daladi Taki Allah seni kishilarning ziyonkashligidan saqlaydi. Sura Maida 67-oyatning bir qismi degan oyat nozil bo'lgandilar. Ondan payg'ambar alayhisolatu vasallam chidirdan beshini chiqarib, "Ey xaloyiq, qaytinglar. Alloh meni o'z himoyasida saqlamoqchi bo'ldi." dedi. Bu xil xavf va andisha payg'ambar alayhisolatu vasallam bilan cheklanmadi. Balki Madina tavasidagi jimi musulmonlar ansizlik va vahima ichida kun o'tkazdi ubay ibn kab roziyallohu anhu mundoq degan payg'ambar alayhissalotu vassalam va uning sahobalari madinaga kelib ansorlar ularni orqa olgandan keyin butun arablar bir yoqadan bosh bir yoqdan qo'l chiqarib ularga qarshi turdi hatto ular shu mazgillarda o'ltirsimi qo'psimi qurol yaroqdan ayrilmaydi zulmga qarshi urushga ijozat berilganligi musulmonlarning madindagi mavjudiyatiga ig'ir tahdidlar silinayotgan va qurayshlar zomigarlik va zo'ravonlik paylidan yonmayotgan ashu paytda alloh taolo musulmonlarga zulmga qarshi kurash qilishga ijozat berdi ammo farz qilib bekitmadi hujum qilg'uvchilarga zulmga uchirganliklari uchun qarshilik ko'rsatishga ruxsat qilindi alloh ularga yordam berishga albatta qodir surhaj o'ttiz 39. oyat Bu oyat qarshilik ko'rsatishga ruxsat qilinishining sababi faqat noto'g'ri ish harakatlarni cheklash va alloh taoloning shariat ahkomlarini odil ijro qilishni nishon qilish lozim degan mazmundagi oyatlar qatorida nozil qilindi alloh taolo aytdiki allohning yordamiga erishish shaqib bo'lganlar shundoq kishilarki agar ularni yer yuzida ustunlikka ega qilsang namozni ado qiladi zakot beradi yaxshi ishlarga buyuriydi yomon ishlardan to'sib Sura Haj 41-oyat. Shunisi aniqki, qarshilik ko'rsatishga ruxsat qilish haqidagi oyatlar cho'qim Madinada nozil bo'lgan. Hargiz makkada da nozil bo'lgan emas. Lekin nozil bo'lgan vaqt soatni aniq beklanmaymiz, xolos. Har holda zolim tog'utlarga qarshi urush qilishga ruxsat qilindi. Albatta, ayni chog'da Quraysh doiralarining siyosiy va iqtisodiy kuchi, ularning ko'ranglishi va haddidan eshishidagi asosiy omil bo'lg'achqa ularning makkadan shamg'a boradigan tijorat yo'lini uzib tashlash musulmonlarning qurayishlarga zarba berishdagi eng oqilona tadbir edi shunga payg'ambar alayhissalotu vassalam bu yo'llarni qamal qilish uchun mundoq ikki xil tadbir qo'llandi biri mushu yo'l bo'yiga joylashgan va yoki madina bilan mushu yo'l oralig'ida o'ltiraqlashgan qabilalar bilan ittifoqdoshlik kelishimi va yoki bir birisiga cheqilmaslik ahdinomasi o'rnatdi biz yuqorida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yahudilar bilan tinchlik ahdinomasi tuzganligini aytib o'tgan edik shuningdek u yana lashkariy yurishlarga tutish qilishdan avval juhayna qabilasi bilan ittifoqdoshlik ahdinomasi va o'zaro cheqilmaslik kelishimi imzoladi ularning yurti bo'lsa madinadan uch kunlik yaroqliqqa joylashgan edi u yana keyingi harbiy yurishlar jarayonida bir qancha qabil bilan kelishimnoma imzoladi ularning tafsiloti keyin bayon qilinadi ikkinchisi mushu yo'l bo'yiga orqama orqadan qo'shin avatib chorlashni kuchaytdi badr urushining oldidagi janglar va ivatilgan qo'shinlar zulmga qarshi urush qilishga ruxsat qilingandan keyin musulmonlar orasida mazkur ikki loyihani o'rinlash uchun harbiy harakatlar jalinib ketdi ular hozirgi zamonniki chorlab kuzatish faoliyatlariga o'xshash bir turlik harbiy harakatlarni ibbadi buningdan maqsad biz yuqorida ko'rsatib o'tganimizdek makka sham asosli yo'lni ko'zitish madina atrofidagi cho'ng kichik yo'llar va madinadan makkaga boradigan yo'llarning jug'rofiylik yo'linishini to'nib olish va mushu yo'l bo'ylariga joylashgan qabilalar bilan munosabatli akdinomlarni tuzish edi Shuningdek, Madina mushriklari va yahudilarga hamda musha atrofdagi qaroqchi badavilarga hamda musulmonlarning harbiy kuchi bor bo'ldi. Koni zaiflikdan qutuldi deganni uqtirib qo'yish va Quraysh doiralarini g'aflat uyqusida xo'rak tartib yetaverishining va mug'ambarlik masligida daldanishib yuraverishning yomon oqibatidan ogohlantirib qo'yish edi. Shunda qilgandila, ular o'zlarining iqtisodining va turmush yo'llarining cho'ng xavf xatarga yo'liqadiganligini his qilishib tinchlikqa moyil bo'lishi va musulmonlarning mahallasiga besib kelib urushish paylidan yenishi musulmonlarning baytullohni tavob qilishini cheklashdan hamda makkadagi ojiz musulmonlarga zulm silishdan to'xtashi mumkin edi shu chog'dala musulmonlar bu orolning hamma yerda alloh taoloning elchiligini yetkazishda erkin ozodi bo'la oladi Төвәнді мұшы мақсатты евәтілген қошылланың әхвалыны қысқычы тоныштырмыз. Бірінші Сайпыл Бәхри қошуаны. Хеджирияның бірінші Рамзан ие, Меладия 623 жылы 4-ші айғы тоғыр келеді да, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам махсус муаджирлардан тәшкілленген 30 кішілік бір қошынға Хамза ибн Абдумутталиб разияллаху анхуны әмір қылып, Құрайшларның Шамдан келіп bir бір тижарат карванны тосышқа еветті. Karvanda Abu Jail ibn Hisham boshchiligida 300 odam bor edi. Qo'shin Eyiz təvəlikinin Seyful Bəhri degen cayğı yetib berib, karvan bilan uchrashdi va har ikki taraf səb tartıb cəngi tayyor boğanda Majdi ibn Amr Juhayna qabilasidan bo'lib, u har ikki tarafning ittifoqdoshi buluş sübuti bilan arığı düşüb ularni urushdan to'sib qoldi. Hamza raziyallohu anhu boshchiligidagi bu qo'shinning alami payg'ambar alayhissalotu vassalam o'z qo'li bilan qadg'an tunji alam bo'lib rangi oq edi uni abu mirsad kanaz ibn husayn g'anaviy ko'tirgan ikkinchi baliq qo'shini hijriyaning birinchi yili shavval o'ninchi oy iyi milodiy olti yuz yigirma uchinchi yili to'rtinchi oyda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ubayda ibn horis ibn mutallib roziyallohu anhuni muojirlardan tashkillangan oltmish kishilik bir otliq qo'shinni boshqilib batni robih degan joyga evatdi abu ubayda batni robihda abu sufyan u ikki yuz odam bilan birga edi bilan uchrashdi va ikki taraf yiroqdan kuch ko'rsatib ancha muncha o'q etishdi amaliy jang bo'lmadi bu qitimqi harakatda mushriklar qo'shinidan ikki kishi ya'ni meqdod ibn amri buhroni bilan o'tba ibn g'azvon mazinalar musulmonlar sepiga qo'shilib oldi ular hali burunlar musulmon bo'lgan bo'lib Bu qitim ular müşriklər səpigə qətilib ilib musulmonlar tarafga o'tib olish amalini izlab chiqqan edi. Ubayda radhiyallohu anhuning ilmi oxiranglik bo'lib, uni Mistah ibn Usama mutallib jamiyatidan rəziyallahu anhu ko'tirgan. 3-chi Xaror qo'shoni. Hijriyaning 1-yili Zulqayda, milodiy 623-yili 5 ayda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Said ibn Abu Waqqas radhiyallahu anhu boshchiligida 20 kishilik otli qo'shinni Qurayshlarning bir tijorat karvonini to'siq evatdi va Said radhiyallohu anhuga qarordan o'tib ketmaslikni alohida topildi. Qo'shin uloqliq va piyodalik yo'liga chiqib, kunduzi yoshirinib ketsi yo'l yurib, 5-kuni saharda qarorga yetib bordi. Ular yetib borgandan keyin karvonning bu yerdan oldingi kuni o'tib ketganligini payqadi. Said raziyallohu anhuning ilmimi oxirida bo'lib, Miqdod ibn Amr raziyallohu anhu ko'tirgan edi. 4-chi Abwa yoki Vaddan jangi. Hijriyaning 2-yili safar, milodiy 623-yili 8-oyda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madinada o'z o'rniga Said ibn Uboda raziyallohu anhuni qoldirib, maxsus muhojirlardan tashkillangan 70 kishi qo'shin bilan Qurayshlarning bir tijorat qo'shinini to'sish uchun chiqdi. hatto vaddan degan yergacha bordi bu qitimmi urush bo'lmadi bu jangda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam amr ibn mahshi al zamariy bilan ittifoqdoshlik kelishimi imzoladi amri shu chog'da bani zamra qabilasining boshlig'i edi kelishim nomining teksti tuanikicha bu allohning payg'ambari muhammadning bani zamra xalqiga yezib bergan putuk nomisidir bani zamra xalqi allohning diniga qarshi harakat qilmasalar Sufi dengizi eqib tursalar, ularning mol-mulki va hayotlik bexatarligi to'liq kafolatga ega qilinadi. Dushmanga qarshi yordam beriladi va Rasululloh mu ularni yordamga chaqirsa, ular chaqiriqqa ovoz qo'shadi va salom. Mana bu payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ibbogan tunji jang bo'lib, Madinadan yo'lga chiqib 15-kuni qaytib kelgan. Alam yanali oxirangda bo'lib, Әмзі ибн Абдумутталиб разияллаху anhu көтірген еді. 5. Бәуат жеңі. Ижрияның 2 yili Rabiul әуәл milodiy 623 жылы 9 айда Пайғамбар sallallohu алейхи va sallam sahobalardan 200 kishini ergeştirip Kureyşlerinin bir ticaret karavanını tosuş için çıktı. Karavanda Umeyye İbni Halab Cuma'yı yani yüzdek adam ve mal hesabıda 2500 dögü baydı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem koşun bilen Rizva tevaligidin Bevat degen yergeçi bağdı. Ama ulan uçurtanmadı. O bu qitim Medine'de öz o'rniga Said ibn Muaz raziyallahu anhu'nu qaldırgan. Oxiranlik alamni Said ibn Abu Waqqas raziyallahu anhu'u tutqizgan edi. 6. Safvan jangi. Hijriyaning 2-yili Rabiul avval milodiy 623 yili 9 oyda Kurz ibn Jabril Fihri mushriklardan bir qancha qaroqchi bilan Madina yayliqqa hujum qilib, bir bo'lik chorva va qo'y to'gilani bo'lib ketdi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam buningdan xabar topgandan keyin sahobalardan 70 kishi bilan uni qo'g'lashga otlandi. Hatto Badri tavalligidan Safvon degan yergacha qo'g'lab bordi. Lekin u Kurz va uning odamlarini qo'lga tushirmay qaytib keldi. Bu jang 1 Badr jangi deb ataladi. Bu qitimqi jangda Madinada o'z o'rniga Zayd ibn Haris roziyallohu anhu ni qoldirib qo'ydi. Alamning rangi oq bo'lib, Ali ibn Abu Talib roziyallohu anhu ga tutqizgan edi. 7-chi Ushayra jangi. Shu yili Jamadiyal avval yoki Jamadiyal oxir milodiy 623-yil 11-oy yoki 12-oyda Payg'ambar alayhi salatu vasallam maxsus muhojirlardan tashkillangan 150 kishi bilan 30 tugiga navbatlashish minib qurayishlarning shamg'a ketayotgan bir karvonni to'sishga otlandi chiqish va chiqmaslikni musulmonlarning ixtiyoriga qo'ydi shunga u jiddiy yo'l yurib zil u shayri degan yerga yetib bordi lekin karvonning bir qancha kun ilgari bu yerdan o'tib ketganligi ma'lum bo'ldi Bu karvon Şam'dan qaytib kelishda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uning oldini to'sish uchun qo'shin тартып chiqib cho'ng badri жеңінің yuz berishiga sabab bo'ldi ibn saq рахимулланың риwayatida payg'ambar саллаллаһу alayhi vasallam jamadiyal avval аввал 5-нче айның ахырлары жолга чыгып, Жамадиял ахыр 6-нче айның башлары қайтып келген Ehtimol bu tarixshunoslarning mushu jangning vaqtini bekitishdagi qarashining o'xshamasligi bo'lishi kerak. Bu jang jarayonida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Bani Modlij qabilesi va ularning ittifoqdoshlari bo'lgan Bani Zamir qabilesi bilan o'zaro dushmanlashmaslik kelishimi imzoladi. O'z o'rniga Madinada Abu Salmi ibn Abdul Asad radhiyallohu anhu ni qoldirgan edi. Bu jangdagi alamni oxiralik bo'lib, Hamza ibn Abdul Abdumutallib radhiyallohu anhu ko'tirgan. 8 nji Nahl qo'shoni. Hijriyaning 2-yili Rajab milodiy 624-yili 1-oyga to'g'ri keladi. Peygamber aleyhissalatu vesselam Abdullah ibn Cehşi radiyallahu anh'ın muhacirladın 12 kişi bilen naklı degen cayğı evattı. 2 kişi bir tövgüge növetliş minip mağdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah radiyallahu anhu'a bir parça xat yezip tutkuzup saq iki gün yol yürgendin keyin andın xatını içip şu boyuç iş görüşke boyurgan edi. Abdullah atılınıp iki gündün keyin xatını içip okudu. Xatı mundaq deyilgen edi. bu xetimni o'qigan bo'lsangiz siz yana to'xtamay menga toyib bilan makka orlig'idagi nahli degan yerga berib tushing u yerda qurayishlarning karvonini ko'zding va bizga shu to'g'riliq ma'lumot yetkazing vassalom abdulla xatni o'qib bo'ladi farmon bardarmiz dedi va hamrolarga payg'ambar sallallohu alayhi sallamning farmonini uqtirib men cho'qim boraman biroq sizlarni majburlamayman dedi shuning bilan ularning hammasi boradigan bo'ldi lekin safar davomida said ibn abu vaqqos roziyallohu anhu bilan o'tba ibn g'azvallar navbatlash mingan to'gini yittirib qo'yib ikkalan shu to'gini izlab qo'shindan ayrilib qoldi abdulloh ibn jahshi roziyallohu anhu hamrolari bilan to'xtamay yo'l yurib oxiri nahli degan joyga kelib tushdi shu asnoda bu yerdan qurayshlarning quruq uzum ochliq va tijorat mollarini epmongan bir karvoni o'tdi karvonda amri ibn harzami abdulla ibn mug'iraning ikki o'g'li osmon bilan navfal ya'ni mug'ira jamiyatining chakri hakam ibn kaysanlar bor edi musulmonlar maslahatlashib bundoq deyishdi bugun rajab harom oyning oxirgi kuni ularga tegish qilsak harom oyning hurmatini buzgan bo'lamiz agar qo'yvatsak bular bugun kecha haram ziminiga kirib oladi ular shundoq deyishib oxiri qo'l silish qaroriga keldida biri o'qiya bilan Amr ibn Zahramiyga o'q uzib uni o'ldirdi va Osmon ibn Hakamni asir oldi. Navfal qichib ketdi. Ondan karvondagi barliq mol-mulk va ichki asirni haydab Madinaga ib keldi. Ular bu tunji g'animatdan 5 dan birini ayirishdi. Bu islom dini ro'naq topgandan buyonqi tunji qitim 5 dan biri ayrilgan g'animat. Tunji o'ltirilgan مختل و تونج اسر ilingan اسر لب qoldi. payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qo'shinning bundaq harakat qo'llanganligidan norozi bo'ldi u man sizlarni harom oilada urush qilishga buyurmagan edimg'u deb qoyidi va elib kelingan mol asrlarni tasarruf qilishdan chekladi mushriklar bu voqeadan keyin musulmonlarni qorlash uchun obdan bir fursat topdi ular musulmonlarni xudo harom qilgan oy kunlarning hurmatini dafsanda qildi deb aybladi va bu haqda har xil so'z cho'chaklarni tarqatdi oxiri alloh taolo vahiy nozil qilib mushriklarning sodir qilgan askiliklarining musulmonlar o'tkazgan savallikka qaraganda xarakteri ig'ir va oqibati yomon jinoyat ekanligini bekitdi hamda yiliqi fitni ig'va o'sak so'zlarga keskin radiya berdi ey muhammad ular sendan harom qilingan oyda urush qilishga bo'lamdi yo'q deb so'raydi aytqinki bu oyda urush qilish cho'ng gunohdir alloh yo'ldan to'sish allohga kufrlik qilish masjidi haramda ibodat qilishdan to'sish va masjidi haramdan aholini haydab chiqarish allohning dargohida texmi cho'ng gunohdir fitna ya'ni mo'minlarga ziyonkashlik qilish odam o'ltirishdan qattiq gunohdir sura baqara 216 oyatning bir qismi bu oyat mushriklarning musulmonlar qo'shinining harbiy istili haqida tarqatgan har xil fitna fasad ig'volarining o'rinsiz ekanligini jakoladi Chunki ashu muqaddas harom oilaning izzat hurmati, mushriklarning islom diniga qarshi harakatlari va uning e'tiqodchilarini xolgancha azoblab qiynashlari bilan allaqachon dabsanda qilinib bo'lgan edi-ku. Ular ayni chaqda ashu muqaddas oy kunlarda, hatto harom qilingan Makka zaminda musulmonlarning mol-mulkini talon-taroj qilishdi-ku. Yana shu oy, shu kunlarda haram zaminda Alloh taolaning payg'ambarini yoshirin Bu haramning hurmatini dafsanda qilganlik bo'lmay nima? Ajaba endi birdilla u harom qilingan zimin va oilaning hurmati va muqaddas izzat obro'yi asli kelib qolibdi-ku. Uningga daxl tarz yetkizish eng chun gunoh va qabih jinoyat bo'lib qolibdi-ku. Buningdan ilgari uning shuncha vala katta izzat hurmati zodi na ketgan? Shak shubhisizki mushriklarning hadab kuchab davron selayotgan hilqi ig'volari to'liq bema'nilik va yuzsizlikdan o'ziga ishlamas edi albatta shuningdan keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam iliq ichki asrni qo'yyapti va maqtunning igi chaqilirga diyat to'limi xun pulini to'lab berdi mana bular badr urushidan ilgirki qo'shin avat sharkatlari va elib berilgan janglardir hech qaysida musulmonlar tarafidan yiroqdan ayva ko'rsatib ogohlantirib berishdan boshqa musulmonlarning mollarini bulab musodir qilivelish va arlarni o'ltirib asri ilish hodisasi sodir bo'lmadi faqat nahli voqeasida mushriklar jabir ibn fikri boshchiligida madinaga hujum qilib bulang talang qilgandan keyin shuningga qarta ozroq tegib qo'yish bo'ldi xolos demak mushriklar ilgari keyin bo'lib nurg'un qabih askiliklarni qilgandan sirt yana bu qitimmi mushni dastlab o'zlari otgan bo'g'ashqa shuningga qarta muvofiq tadbir qo'llanmay bo'lmadi Abdullah ibn Jahshi qo'shinida yuz bergan voqeadan keyin mushriklarning g'am andisi amili xavfga aylandi. Ularning ko'z oldida cho'ng bir xatar ko'langisi pulanishga boshildi va ular yuz berish ehtimolidan qo'rqib turayotgan ish haqiqatan yuz berdi. Ular buningdan Madina tarafining uxlab yotmaganligini, ularning intayin sagaklik bilan o'zlarining harakat tevishlarini tuyib turayotganligini va taxminan 300 kilometr yiroqliqcha bostirib kelib, odamlarni o'ltirib mallarını musadir qilib yana omon eson qaytib ketaligidek darajada jasoratga ega bo'lganligini bilib olishdi hamda o'zlarining sham bilan bo'ladigan savdo tijoratining davomli xavfga uchraydiganligini jazmlashtirib olishdi lekin ular mug'ambarlik va mushtum zo'rlikdan o'shini yig'ib tinch ittifoq yoki o'zaro e'tirof qilish asosida yashash yo'lini tutmay balki texmo haddidan eshib o'chmanlik va adovat o'tida bulg'inishga boshladi. Hatta ulanın katıbaş emeldarları burun toğulgan musulmanlarını öz mahallisiga berib qirib tashlaymiz degan taktish shivorini amdilikda amaliyotda o'rindash qaroriga kelishdi mana bu mug'ambarlik oxiri ularni badrga so'rab chiqqan edi zulmga qarshi urush qilishni farz qilib bekitish va uningga targ'ib qilish uchun har taraflama tayyorlik ko'rishga farmon tushirish ayni chog'dagi vaziyatning jiddiy taqozosi edi Navadi shu chaqda vaziyatni to'g'ri mo'lcharlaydigan odatga bir harbiy qo'mondan mas'ul bo'lgan holatdami albatta qo'shinni darhol tartibga silib yuz berish ehtimoli bo'lgan voqealarga qarata tezdan inkos qaytirish holatida turishga buyruq tushirar edi mana hozir vaziyat haq bilan noq o'tirisidagi qonliq to'qinishni taqozo qilayotgan paytda hammani bilguvchi buyuk parvardigor talla qandoqmi urushga farmon tushirmay qolsin Halbuki Abdullah ibn Jahshi qo'shini vaqasi mushriklarning ayvizini qattiq yerga urib, ularning zardisini qaynatayotgan ва уларни put кўйган to'xodak дард алам chog'larga dastib қўйган турса, zulmga qarshi urush qilish farmoni bayon qilingan oyatlar urushlarning yuz berish ehtimolining noyida yaqin qolganligidan nusrat va g'albining oxirgi hisobda musulmonlarga mansub bo'ladiganligidan derak beradi. Dal mushu kunlar hijriyaning 2 yili shabon Milodiy 624 yuz yigirma to'rtinchi yili ikkinchi oyda alloh taolo masjidul nabaviyning qiblasini baytul muqaddas tarafdan Masjidul haram Ka'ba tarafga o'zgartirishga buyurdi natijada musulmonlar sepida molmonchilik va parakandichilik silish maqsadida so'qinib kirib olgan iymoni ojizlar va yahudi munofiqlar musulmonlar sepidan ayrilib asl nasliga qaytdi Бұның білән мұсылмаларының ләшкері сәплері nurg'ulligan aldamchi xiyonatkor kushandalardan tozlandi qiblining o'zgartilishi musulmonlar yoki mushu yangi qiblini ishg'ol qilganga qadar davomlashadigan yangi bir davr bosqichining boshlanganligini ko'rsatdi olayli bir qavmning qiblisi dushmanlarining qo'lida qilib qilish shu qavm uchun nomus ish emasmi uni hamon bir kun ularning changildan qutuldirmay bo'lamdi Mana bu bisharat ishoratlar va amr farmon buyruqlarning turtkisida musulmonlarning aktivlik ochdi va Alloh yo'lida urush qilish va hal qilg'ich janglarda dushman bilan tig'ma-tig' elish qizg'inligi yuqori ko'tarildi. Davomi bo'ldi.